ongi etorri aspaldiko gazteak saio berriontarat. ontarat. Gaurkoan, Mari Christine Borda edizaina gure artean izanen dugu, bere lana espikatuko dauku eta saarekin duen hareman bere ziori, etxetan ibiltzean, bakartasunean bizi diren batzuk, bisita guti dituztera ere etxen eranen dauku. Komedia elkartea ere aipatuko dugu Stefani Mariatzia animatzaidearekin garazialdeko saharrak biltzen dira memoriaren lanketa bat egiteko taldeka Donibanen duten lokalean ostegunero elgarrekin solasan itzeko eta main jokoetan ere hartzen aldira belaunaldien arteko trukak eta ere bultzatu nahi du komedia elkarteak. Aspaldiko gazteak emankizuna entzunen duzue, Pirineo Atlantikoetako departamenduak laguntzen nuen saioa. Marie-Christine Borda edizaina, etxetan edizaina zira, eta zurekin aipatuko dugu lan hori. Egunon lehenik, Marie-Christine? Egunon, na. Zuraiden bizi zira, baina uh, noiz hasi zinen edizain eh, eh, izaiten eta etxetan, ora berdin, eta nun ibilizira. Beraz nik hene diploma dut uh, larogoita seian, beraz kliniketan eh, lanian hartzeko, eta siniz beraz espeletako kabinetan larogoita amekan. Eta geruztik beti eh, talde hortan niz. Mhm. Eta hidu erriak tan ibiltzen zuraide, ainoa eta espereta. Normalki kabinete desberdinen artean kokatzen duzue nora joan entzirezten eta besteekin aipatzen duzue lehenik ze ere mutan eh, egiten duzien? Beraz hori uh, nola egan muga hori egin zen uh, duela aspaldi, ni, ni din baino lehenago. Uh, badakit uh, lehengo ibiltzen zirela ezker eskuin, mandezagun ezpeletakoa, joaten zen itxasurat. Eta momentu batean, bildu ziren erran eh, pixkat eh, erranez bon, berzi dela pitat tokiak mugatu eh, gutiago autoz eta ibiltzeko eta Hala, gara jortan, meniz uh, sobera noiz, mugatu ziren eh, sektoreak. eta geroztik, bala, hiru erri horietan ibiltzen gira, eta gurekin, bala, ni gu gira lau erizain ordezkalari batekin, eta bada beste talde bat, berdin, lau edo zain eh, dira, eta hiru errietan ibiltzen gira. Eta gure kabineta da, espeletako, delako, mezo medikal deitzen dena, eta hor gira medikoekin, kineekin, ortofonista, osteopata, dietetizian eta eta ora. Mm. Zenako behar usiek kabinete bat, zuek? Behartuak baikida. <laughs> simpleki, simpleki, eh, nahi bat duzu eh, etxetan ibili, uh, voilà. behar duzu delako un kabine infirmier zure etxan izaiten aldan, aski, hor ere legeak eh, aldatzen dira, me behar duzu aparte zure, ah. eh, zure, zure kabineta, zure, eh, eta gauza, fe, norma batzuek behar dira uh, segitu, eta eta horra, me behar duazira, mm. mm. behar Eta zuen uh, bulegoa otoa bilakatzen da usu ez? Bai, alo, gu egia uh, etxetan ibiltzen gira iniz, uh, entxeatzen gira permanantz delakoak uh, egitea, ah, me kampainetan eta ez da, da errezen, hainitz uh, diende, fe, ikusten ditugun uh, diendeak adinekoak dira, beraz eta, voilà, ez dira, ez dira mugitzen, ez dira etxitek mugitzen eri handiak baitira. Eta gero justuki beste batzu diten aldira uh, bure eta egiten ditugu permanentziak, eman dezagun goiz sondajean edo atxaldetan, ola, eman dezagun lotuen egiteko edo ola, jiten aldira bai. bulegorat. Egia eran pentsatzen dut hiria ondietan eta eh, diendia gehiago uh, joaiten dela bulegorat. Mhm. Hora, mm hori da lan egiteko molde berezi bat, erranen mhm. dugu. Oda, lehaten hori eta amekan asidik, ikusituzu aldaketa hainitz, xo horan untan? Uh, eh, bai, bai. Alors, deia lan egiteko maneran deia uh, materiaren inguruan, egia duela oita e edo ezgin ituen huai uh, diren delako leli medikalize, jende altxatzeko masinak eta hori voilà, hainitz aldatu da eta egia emaiten dira badira de prestater, hola, zerbit material berezi bat berbalin bat dugu, segidan deitzen ditugu eta askifite ukaiten ditugu eh, gauzak. Eriaren estatua uh, ahultzen edo, askifite ukaiten dugu materiala. Gero bertzalde, lan hainiz egiten dugu gure mugikorekin. Mm. Erra nahi du eh, dosierak ditugu mugikoretan. Ba ditugu aheman uh, eh, beliziak lehen ez ginuenak, eman dezagun eh, une, deitzen den un mesajuri sekurize, eta arazo bat balin badugu, segidan deitzen alditugu ditugu Medikoak. Hori lehen etzena, gu eman dezagun eh, espeletan, eh, sekulako hageman onak ditugu eh, uh, medikoekin, beraz, zer nahi gertare, deitzen ditugu, segidan hor ditugu, telefonaren bidez, hageman uh, aski hurbilak ditugu hori da, dosierak eta biztan da, huai ditugu mugik berdi, eta diendek deitzen dute, eh, beti, uh, deitzen gaituzte, uh, noiz nahi, horra pixkat aldatu dena. Usu edizainek eta etxetan ibiltzen zireztenek, hor, bizkarreko min eta olako uh, izan duzu ere, uh, zuen gain baita, dena egitea, ez dakit bat zuen laguntza bat duzuen ez, etxetan, horra xarren, laguntzailerik edo senar emazteen laguntza? hori da ere uh, bertze duela uh, ogoi ogoita marrurte, egia, jende saharrak biziziren, egen haurekin, beraz baginituen maiz bi edo idu belaunaldi etxe batean. Egia ezgin ginuela reiten deli delimedikalize, baina beti baginuen horbeit gure laguntzeko. jendeen altxatzeko, xarena altxatzeko, fotilean emaiteko, eta maiz izginen eh, bakarrik. Aldiz huai gauza aldatzen dena, eh, jendiak diendeak alor, bakarrik bizidida, edo dugun laguntza ez da, nola erran ez da egokia, eta ordugu dugu laguntzaren ordez ditugu masina horiek. Mm -hmm. Alor, fisikoki berbada gutiago uh, eh, portsatzen dugu, mm. baina eh, nik atxamaiten dut eh, mantalki um, uh, zailago izaten da, zenta bakarrik did, bizi dira, eta inguruko laguntza ez da egokia, hainiz gauza galdatzen dituzte, eta iduritzen zaie gu erizainak hor girela dena konpontzeko. Hmm eta eta ez ez dugu voilà, bat dugu lan bat me ez gira erizaina gira ez ditugu euh, voilà, iru ama laukazketa beden batio aski da Konfidentziak egiten dizkizute, edi horiek, eh, eh, psikologo izan behar zinukete batzutan? Alo, gira eh, psikologo, asistant soziala, duaten gira erosketen egitea, bo da, teman dezagun, hola, raten eh, dut, vola, reiten eh, dugu maize kasketa bat baizik, baina azkenean iduz palau kasketa ditugu. Gauza ere, alor hori reiten dut pixkat eh, izkuntzaren importantzia, guk fensarainitz segitzen ditugu, baititugu, eta ikusten dugu eskoraren importantzia ere, ez, eta batzuekin eta Eh, frantsesa guti dakitenek, eh, badak, badira, eta batzu eskualdunak direnak, eien eh, haintzinean balima dute eskualdun bat edo, voilà, baditu zua remanare ere um, bereziak. Konfientzia zerbait pizten duzu, pixka bat. Baiz eta beren etxetara joa iten zira, araike beren intimitaten sartzen zira, Eta bai, eta zuri da, eh, deia zuri da eh? deia, uh, voilà, bizi, moldeari, beraz, eh, egia ez duzu uh, ez zira sartu behar uh, dena diakin bazinu bezala, ah. berduz hori da, berduzu, justuki, berzira adaptatu, gauza batzu, kontseilu batzu emanez, eta zure lana da bak, ez da bakarrik eh, lotuen egitea, uh, pikurak egitea, baina baduzu ere baduzu kontseilu lan bat, mm. eta berzira adaptatu, hien bizi moldeari adaptatu. Hori da, berduzu horreka hori aurkitu. Mm-hmm. Nola egina da, eman dezaun, edizain, uh, eh, etxetan ibiltzen den edizain baten eguna, Zeten horretan hasten zira lehen bisitetan? Hala, uh, hasten gira uh, seiak, seiak eterdiak artian. Voilà. Ah, goizik. Goizik. Goizik, alor. Egia, uh, nahi baduzu ez gira, ez gira etxe batean txartzen, sei honetan atzahaztia. Entxatu gira egitea, e, dien euh, uh, arabera. Hmm. Jakinez, eman dezagun turnada batean, badakigu, uh, seiontai goiti, Euh, Elia dikia dela, enfin, atzaria dela. Alors, lida, hasten gira, edo insulina euh, insulinak, Remedi remedioak emaiteat, eta gero, uh, frantsesez egiten diren, toaletak egiten eta gero maiz bukatzen ditugu goizo, goizak lotuekin, bat ditugu lotu hainitz egiteko. Bai, ze loturak norbait zauditzen derarik edo hola? Bai, edo ebakotza baten ondotik, alordien bai. desarek hori da maiz diabeta, mm, eta diabetarekin lotua den maiz dida dezulzerak, vola. Voilà. Horra, gero ebakuntzen ondotik eh, diren lotu guziak, lotuak, eh, pikurak, odolartziak egiten ditugu ere, eh, goizetan. Eta hori bukatzen dugu goiza dependentzen du, eguerdi terdi, batzutan horren batean, batzutan behantago. Eta gero badugu bigarren tornada atxaldean, non berriz egiten ditugu voilà, insulinak, pikurak batzutan. Eta gero diende horiek, dieki ditugu diendeak berriz ogea teleman ere bai. maiten ditugu, emaiten ditugu. Uh, eh, diakinez gero bertzalde, baditugula ditugula, uh, eh, wala, bilkurak, uh, pasten dugu denbora hitz, orduak artez, hartuz, Euh, mandezagun euh, batek balin badu radio bat pasteko, uh, bakarri justu eta bezala, bakarri bizi baita guri da itzordu hartzia radioa, uh, ambulantza eta hoi dena. Voilà. Ah da dugu lan lan hori euh, egiteko ere. Ez edi guziekin ebart baina batzuekina. Mm -hmm. eh, administrazio lan hain hitz ere bauzie, paperedia? Bai. bauzie denbora? nik, uh, eh, fer, nik baditut zaitasunak hortan, zenta duela oitama urte iduitzen zait lan gutiago ginuela, hortan, mehor, uh, eh, eman dezagun, uh, erien etxetan berditutzu egin delako de de zuen, Alors, hori dute beti hitz hori, la trazabilite, la trazabilite, beraz egiten dituzun gauza guziak, behar dituzu kurutzez, kutsa, enfin, voilà, eman, egina dituzula, diakinez, onduan uh, egiten dituzula, markatzen dituzula, lan egin duzun guzia, baina esker behar duzu eman, eta eskuin behar duzu euh, idatzi, zer egin duzu. Horra, denbora da, voilà, me, euh, voilà, egin, egin behar da, zenta kontrolak izaiten balin baditutzu, uh, voilà, eh? penalitateak edo gaita ba, ah, eh, izaiten alditu zuzigorak edo... Eman dezagun uh, izaiten aldidan, zenta gure lana egiten dugulaik eta sekurete sozialari igortzen ditugulaik Le, delako uh, feuille de maladi, badira lanaren arabera, batituzu kotazio bereziak. Egun batez, eh, kontrolak balima eta ikusten badute, huartzen balima dute, ez duzula delako dosiero, dosie zuen hori egin, ebe penalizatua izaiten alzira. Ah, bai. Eta bai. edien etxerat, eh, joiten ziderarik, uh, eh, zu zer zira, hei konfidente bat bilakatzen zira, erizain izaitaz gai maino, eh, hor, uh, erregularki erraiten duzu bat zuen etxetara joa zirela, zure zain dira? Ebe, bai, gero, dependitzen du, zelan erat... Uh egitera joetan zira, hmm. eman dezagun baditugu eriak, dakit, ba, aspaldiko eriak, ez dakit eh, berber, beden ogoi urte joaiten diren, joaiten giren eri batzuen etxerat, beraz, bai. batzuek ezautzen ute, bila, eh, bila, aspalditik ezagutzen ute, beraz, da, eri zaina, bila, eh, ditut bila, hausten nuen bezala, kasketa iniz. Gero eman ditzagun, badira diende batzuen, diende batzu, tratamendua bilaka, uh, iraunen du, ez uh, dakit, berber, bihaste, beraz, hor ba, gida bakarrik erizaina, lotuak egiten ditugu, wala, kontselu batzu, eta horra. Dependitzen du uh, noren ganatu giren. Mm. Ikusi duzu, eh, aldaketa bat, eh, populakuntza horren partetik, uh, ez dakit, xar emengoak, bai, baserrietan eta badira xe horro, aldatzen ari da, populakuntza hori ere, kanpotik etorri batzu ere izaitela aldi da? Beraz, eh, bai, desberdintasuna da erraiten honen bezala, deia, uh, duela goita mahurte, uh, eh, jende guti ziren bakarrik bizi zirenak Ziren, beden, wala, bi familia ziren etxe batean, beraz erraiten honen bezala, bazen laguntza hori, bazen beti laguntza ala ere. Eta hor, egia uh, lankopuruaren aldetik ere badugu lan gehiago, iduritzen zaita. Kanpotik heldu diren diendiak, jakinez eh, bakarik bizi direnak eta haurrak eta urrun bizi dira, hainitz gauza gal egiten daukute. Eta iduritzen zaie gu hor girela eh, gauza hainiz konpontzeko, me guk ez ditugu erantzun guziak. Hori da bat zuetan uh, eh, pixua tzenal da eh, sahar batzu or hemen eh, bizi direnak eta familia urrundutenak? dutenak. Bai hori aldiz eh, bada hainitz eta eman dezagun adibide bat kuple bat bakarrik bizi dira baditute eman dezagun logogo laroita larogei bat urte, eta bietai bat erortzen da. Mm. Ospitalera joeten da, ebakuntza ez dakit, eta ditenda, da, eta justuki hortan eh, agertzen, fin, da eh, pixkat uh, tipitua, tipitua mm. beraz laguntza beharko du. Eta laguntza horiek plantan emaitiko, berdida dosiedak uh, bete, eta aurrak urrundira. Mm-hmm. Eta urrundik, uh, voilà, uh, iduritzen zaie, wala, segidan erantzunako hori zanen didela, uh, segidan laguntza ukanen duela, eman dezagun, ez dakit garbiketen, uh, etxaren garbiketen egiteko, eta erizaina diten alko dela, um, hastian uh, edo egunguziz, uh, bialdiz, uh, e, laguntzeko, horra, ez dira, ez dira gauzakola egiten, eta gertatzen dena, pentsatzen dut, aurrak, ez dutela, aurrek ez dutela, pizkat aintzinetik eh, prestatzen, ez dutela aintzinetik prestatzen, eh, zer egin behar, zerena gertatzen badan, hori da, eh, zure, eta pentsatzen du denari, deneri gertatzen aldean, zure borraxoak ez dituzu ikusten, xartzen, mm. ba, ontsa da, mm. mm. bainan gauza bat, stripu bat gertatzen balda, edo bal zaintiki... Ebe, uh, maiz gero heldu da, berritze sartzen da etxerat eta tipitua da, eta hor berdi da laguntzak. Horra, dosiera montatze, montatu arte, eta laguntza hain inzin, eta berdi da gauzak egin, eta horrak dira pixkat uh, indarri gabe, fer, uten dira, zer egin. Mhm. Eta bat zuetan, deitzen dute erizaina, <laughs> bon, uh, eh, malabe, ebiarti goiti, uh, berda adine, uh, egun guziz, uh, ame, ame ez, gu ez ditugu denak egiten da. Mhm. horra. -hmm. Eta lehen etzinuen hori, etzinuen hori, zenta etxe batean bizi baitziren, hortzen, bat beti hortzen laguntzeko, wala, dena plantan eman arte, wala, tak pitiak apitiak, e, wai, egin, me ez, ez, da, ola beti hola izaiten, ez da hain egesa izaiten. Mendena Utsi genun bezala Zauriak zaurit askotan Itxi ezin direla Marie-Christine Borda edizainarekin gira beti zura idealdean eta aipatzen zinaukun bezala, hor, eh, ba, iduridu jendea geruta individualista dela, bere sokoan bakotxa zerraturik gona idela? Bai, pentsatzen dut, bakotxan bere sokoan, idurizen zait, gero... Eh, Gero egia, berba ez duzu, voilà, hontsa zireno ez duzu gauzu iei pentsatzen ere berba, eh? ez dakit. Ikusten duzu laigo edo laigo eta marrurte etzinuen, etzinituen uh, eh, ateka horiek uh, elektronikoki uh, esten zirenak, eta guai dena berduzu uh, dio, guaitatu tu uh, ateka idekia hain hori uh, etzinuen do laigo eta eta hori da, hori da, ikusten du deia moga hori, uh, mm, mm. Eh. Bunker eta bizigira gehiago. Piskat, piskat. Kamera, eh, eta la video surveillance eta horiek. Ba. Ah, agertzen dira ikusten ditut. Eta hori da lehen aratsetan eta joaiten ginen da iketa. Eh, ez ginen izitzen eta bitxi da nola zidura hori emaiten daukute. Ah, ba. Gehiago sekurizatu eta gehiago beldure baiten du. Bai. Habe ah, bai, pulean ibiligida, fin, laborari etxetan, etxetan eta gauaz, zenta beti goizik hasten ginen, eta etxetan behant, etzen arazorik. Salbu mm. sakura, etxeko sakura. Hori da, egia, egia, me ene belmerak uh, eh, eh, randaut arrazuzurekin ah, ah, ezperetako biperpiskat botatzen jozu, eta, <laughs> bono Martxan da hori, ez biletako biperaik. Berniz entxeratu, bene belmena fatura baizan. Ba, Erraten zautan, hartu ez biletako biper biskata, bota, eh? Kusiko oso kalmatako didela. Ezeko <laughs> entzunatu hori. bon, hola. egia, hola. Mm. Ba, bera, ikusten duzu alaike, gero eta gehiago, etxetan, eltzen direla egoiten eh, batzu, eta untsa bizi direla ere, naiz eta jende guti ikusi ororen buru. Uh, bai. Eta guai, erten zinuen pietuna faktura eta horiek uh, pasatzen dira ere, jende gerutakutio, bulan derrak ere. Bai, bai, bai, ba, pasatzen da, me gutiago, gala ere, gaiten duzun bezala. Gero egia, eh, eh badira jende hainitz sartuak, eh, larogoita amar urtetan direnak, larogoita amasai urtetan direnak, bakarrik bizi direnak, eta... Eta ongie Eta, ongi, Gero badute beti, ala ere, alo, gaiten duzun bezala, eman dezagun etxe batean, gu joa gira hastean behin, eta um, fatura, egia, fatura egun guziz pasten da, eta joaten da bere, afen, sartzen da, ez da, ez da ah. gutu nuntzian gelditzen, joaten da, uh, delako emazte horren ganat uh, bakarri bizidena, eta beti, uh, badu, mainaren gainan basua ur, basua tur, eta beti uh, balin bada edo, hor voilà, voilà, fite, galdeiteko edo ikusteko, hala ere, hala ere, egia egan, Voilà, gauza pixkator uh, uh, ontsa uh, voilà. bada ala ere uh, uh, bada, eh? gure, gure tarteko jenden artean, hemengo jenden artean, badugu laguntza hori ala ere, zenta eman dezagun, iloba Badusu, uh, voilà, diten dena, et behin, edo hola ere. Dak, kanpoko, ni ala ere oartzen iz, kanpoko jendiak, alors berba gure falta da ere, nik ez dakit, hemen bizi ez dira bat ere, harremanetan sartzen, emengo jendeekin. Mm da berba, eh, berba errien, uh, erriaren uh, falta da ere, ez baita berba jende horien gana duaiten ere, berbanik ez dakit ez dut, uh, ez dut fitxik, uh, voilà, bisurik uh, erra nahi, me, me bada, bada, bada muga bat, bada, voilà, lehenetzen muga hori, bada. Eta osagarri aldetik, nola sartzen gira, gaur egun, hobeki? hartak ere, eh, mentuaz, hobetu dira. Bai, bai, bai, bai, ala ere, hobeki botea diendea aixarago bizida, egia, eh, zentaba ditugu hor uh, eh, ediainiz larogoita bost eta larogoita mahorte baino gehiago dutenak, hurra uh, eta hor direnak frango ongi, egia, ere behar da, pentsatzen dut, laguntza gehiago, eman dezagun uh, ehm, ADMR-a eta leda domizila milio rural ontsa plantatua da hemen, badira hola bizpailu elkarte direnak badu xantza zenta hemen baditugu espeletan lehen bi mediku zirelaik hor baditugu euh, hidu mediku Ari naiz, ezperetan, hiru mediko, ah, egia kanbon ere bat direla, kardiologoak eta, beraz, uh, jendeak, eh, jendeak ontsas egituak direla. Segipen hona eta hemen bidean, ez da baitez bat hirira joiteik. Hori da, hori da, kanbon, voilà. Baditutzu, voilà, berditutzun uh, mediku guziak, izorduen hartzeko ala ere Euh, denbora voilà, aski ganen dugu aski fite. Bon. Bukaiten ditugu itzorduak, ganen mm. dugu, bai, ontsas egituak direla, obekio. Mm. Eta zuen lanean, badidea, gazte motivatuak eh, zuen txegida hartzeko? Ebe, gu gida, gu gida beraz lau erizaina, gazteena baitu ogoita mahurte, eta nina izo eh, saarena, eta, no, ebikaina, alo, gira laueri zaineko talde, talde bat, eta bertze ordezkalari bat, eta, bai, sigarri garaitzen dugu, eta hor gazte horiek dira, bla, mentalitate berri, berdina du, eh, egia, elgarra, elgarraitzen dugula, hor, desberdin tatsuna da bakarrik, eh, adina, enfin, <laughs> oita urte egia iniz dela, eh? Me horra, uh, uh, ez, bikaina, bikaina. Diendetasuna behar daukan, eh, mintzatzea maitatu? Mintzatzea maitatu, harremanetan eh, hori da, behar duzu muga bat errespetatu erraiten duzun bezala sartzen, etxeetan sartzen gira mhm. eh, beraz uh, etxeetan afendi den uh, bizi pribatuan sekretuan eta behar duzu muga hori ez duzu antzi behar zu elizaina profesional bat zidela eh? Ola, sartzen zira eien intimitatean behar etxetik ateratzen zilelaik berduzu zurekin atxiki hori. Mm. Zenta eman dezagun uh, gu, uh, alo, ene partetik, afen, uh, ditut uh, iru belanadi fam, familietan, ah. famili etxe batean iru belanadi desberdin, desberdin. Eta hori da, berduzu, uh, voilà, muga hori, berduzu beti buruan atxiki, muga hori profesional bat zirela, mm. Hala ere, uh, eien intimitatean batzutan sartzen zirela, mm. eta horra, ba, baina beti ahantzigabe profesional bat zirela, hori da, hmm. hori da. Eta lan horietan pixkat eh, zaila da, etxat txartzen zidearik, hop, ustea zure edizain kasketa hori, eh, bai, alde batetik beti baituzu telefonoa zurekin eta beste, baina ikusi dituzunak eta bizi izan dituzunak, eh, baztertzea zaila da. Hori da, hori da, eta voilà, ez dituzu, ez dituzu bat ere gauzak nahasi behar hori da. Horra, Eta eman dizagun ikusten, ikusten dugu, eh? eh eta mm, badu ba, ni oita mar urte, ene lankide bat tekstakit eh, berba ma, urte, dola. Beraz eh, hori da, eta diendiak aspalditik segitzen ditugunak, horra uh, horreiten duzun, sartzen gira hien bizian, mhm. beraz hori voilà, beti, beti antz, ez, ez antzi behar profesionala girela, ala mhm. ere, ere. Mhm. Beste gauza bat eta mentuaz finitzeko ikusi dugu, eh, eh emazteak, eh, bereziki editzen direlarik leheno medikura joiten ginen, etzen problemarik usu gizonak ziren medikoak, gero emazteak sartu dira, edizainak aldiz usu emazteak ikusi dituzte, beren etxetan, eta emeki emeki bat dira, mutilak ere sartu zen direnak, hemen etzen ba, zuraidan ere uste dut, nola onartua da gizon bat eh, gehiago beren etxetara txartzea, Alors, erraiten duzun bezala, eh? zaila, zaila, eh? Alors, mm. lankide bat. Uh, bi lankide, gaira uh, eh, desberdin bat zuetan, eri zain beraz eh, gizonak, eta erraiten duzun bezala hori da. Eh? emazteek onartzen dituzte mediku gizon ala emazte, hmm. eta uh, gizonek biztanda onartzen dituzte emaz, mediku emazte eta gizona, gizonek onartzen dituzte emaztekiak, eta emaztekiek ez dituzte uh, gizonak uh, onartzen. Mhm. Eta hori da, aldi guzi zerraiten ginen, manan, emaztekiek, ala, gizonek onartzen dituzte emaztekiak, wala, mhm. zain erizain emaztekiek, baina emaztekiek, e, ez zuten aixe onartzen erizaina gizona. Mm Eta Eta hori da, eh, me batzuk ospitaliana erraiten ginen, er, me zuek onartzen dituzte, ospitalian ziste izan dadin gizon edo mazte mm. onartzen dute, onartzen duzue, eta zetako, eh, me gero ez dute erantzunik, eh, me egia da, nola buruan sartua dute, hori, me ezin esplikatuz, mm. eh? eta, eta hori da, duela ogoi urte ukan ginuen gizon bat, emaz, eh, voilà, batzuekin eta zaila, zaila zena. Aldiz ikusten dut, guaiukan dugur dezkarari euh, euh, bat gizon bat, eta euh, gutia hau ageri izan da voilà, gauza, hori, onartu, onartu dute. Mm. Bon, gero, eran behar da, alta uh, duela goi urte eskolduna zen, Baina azkeneko erizaina dugu, uh, ukan duguna, alor, dakit horrek egiten duen, batzutan gauza, gauza guti aski da, haitatxi ah, izagutua zen, ah. voilà. alko gauza batzu behar ba, ez ah. dakit, eh, voilà. mm. ez dakit, ez ala ere, uh, pentsatzen dut alde hortik, hortatik um, gauzak uh, aldatu dira. Berdin medikoak, eh? medikoa emaztekiak, uh, guk, espeletan badugu dugu gizon bat eta bi emazte mediku, hasta penean, uh, eh, voilà, ah. ere, bitxia, voilà, bitxia, eh. bon, eh, eta gero, ez dute, ez dute, ez dute esplikazionik, da, eh? hau emazte bat, gainera ditugun bi medikoak zira hondiak. No, me, froga egin baitute, eri mediko honak baitira, hola, hola, ze bon bai, voilà, egin dute, pasatu dute uh, froga, voilà, lehengo, lehenbiziko, uh, etxamina nahi baduzu, <laughs> hori da, eh? Eta ba ongi da, hasta peñan, ah, ikusten duzula ekara tipia, eta me, ba, tipia, ba, da, eta ba, ez tak egiten dituzu gauzak, egin ditu, deliberatu ditu gauzak, ah, ba, ba, ah, ba, ba, mediko ona da, mediko hona, me, wala, egin pastuta. Bon. Me, bon. Jo, behar gira eta egiten du, ere horrek, hau uh, eh, mm. ba, ba, una da, joiten atzira tankir, mm. eh, unak egiten aldu, ere fama. Hori da, mm. hori da fama, Ola, egia, egia, egia. Untxa, bo, uste dut, eh, itzuri handi bat egin dugula, hola, piskatu eskoin ezkerri biligira. <laughs> Bo, zuk, balitz izbat erraiteko zure lan untaz, zer egin zinezake, gozatu duzula edo gaizki pasatu duzula? Orokorki gozatu dut. egia ofizio guzietan bezala izan dira. Eh? Bara, berekadak eta hola, gau, bera, eh, gauza um, komplikatuak berba, bizi dituzgun gauza komplikatuak. Orokorki ez, eh, maite dut, maite dut, maite dut lan hori. Eta hmm. nahi baduzu lan hortan, etxetan ibiltzia, ez duzu bakarrik ba ikusten duzu uh, erizainaren eh, lan horoko ga. Mhm. Horra. ni, ni hori gustatzen zaita. Mm -hmm. Untxa, Marie-Christine Borda, be, eskertuko zaitut, eta, be, segizazura hora, pentsu dut, uh, ere, pazienteak ere, ongi pasatzen dutela, manera hortan. Zuk maite bali mauzu zure lana, preziatuko dute zure harta. Eh, bai, pentsatzen dut, gero hori da, eh? berdin bizi izan dugu, segitu izan ditugu diendiak uh, eh, eien eh, biziko azken horrenetan eta orduan ikusten duzu, eh? guk kartzen ditugu gauza atzu, eh? berditugu, voilà, enfin, tratatu, me gero onduko diendiak hor dira laguntzeko, eta zure iriare hor da, indarra emaiteko zure lanaren segitzeko. Mm eta hortan ikusten duzu badera dela harremaneko lan bat, medikoa, eriak, eh, familia, erizaina. Min esker hainitz, Marie-Christine Borda, eta bideon, uh, eh, justoki beti bidean bali bazidezte, <laughs> kuraia hon. Ba, min esker, min esker hainitz. Itxas bazterrean amatxi ikusi, astalak kilikatu. zurak irikatzeko Iru opileta bitaro irentxi Baina ihirik ez Ez usaha Nuzu irria Ez usaha Amatxirekin hartu du taksia Aita txiren gana joaiteko Biaketzan hil xilkoak hilikatu Baina niri. banketxera te mandugu, diru hainitz eman diote, bere mortxa kirikatu ere, baina nijirik ez, ez usan. tximbista berri bat errosi dio burmuinak hilikatzeko egun osoa pasadu arriso baina nigirik ez ez usara nondo zuidian ez usara nondo zuidian amatxi hilda irri egin gabe Paradisura joan da Hain gerru guziek ilikatu dute Baina irri ez Ez usara, Ez usara, ah, ah Doni bane gira eta hemen gira komedia elkarteak berriki ukanduen bere bulegoan Stefani Mariatziarekin eta animatzaile zira hemen komedian egunon. Egunon, abatxa Beraz, lehenik, eranen daukuzu zer den komedia? Uh, komedia elkartea sortu da bimila eta amarean. Biografaiak egiten genituen, eta ikusi dugu biografak egitean, oroimenak berri zeldu zirela. Pimila eta eme sortzian, konferenz de financeurs eta de deialdiari errantzun genuen, ARS, assurance maladie, retreta kontatseko Bizitza kontatzeko oroimen tailerak proposatu dizkiegu. Proiektua onartua isanda. Piskanaka, mahai jokoak gehitu ditugu adimen funtzioak lantzeko. Beti xarrekin, eh? Bai. Hordea, nolako lantaldea da, o elkarte bat eh, da? Bai, eh, elkarteak uh, presidente di Rusain eta langile bat ditu. Zu langilea bera, Stefani. Bai, bai, bai, nik. Hordea, lan egiten duzuei? Gure eta hilerak euh, garasi baigori ere moan proposatzen ditugu, eta batzuetan urunago donostiri, salis de beharn. Garasiko eriko etxeak gelabat prestatu sigun hastean, bein ostegunetan, baina orain gure lokala badugu. Itzordu gehiago posatzen al ditugu. Eta beharrezkoa abada beste batzuetarat yoaten euh, al gira. handiago behar balimada jende gehiago edo errezebitu. Bai. bai. Mm. Justoki, zoin publiko uh, horrekin lan egiten duzu hemen? Senu horrekin, bat ez ere lan egiten dugu. Uh, taileak doainek dira, ez dakide izan behar. Eta ze helburu ditu elkarteak? Memoria lanzea. Batzuk ez dakite zerreran eta besteak entzutean eien oroimenak ateratzen dira bada talde fetu bat laguntzen duena lehengo gauzetaz oroitzeko. Eta taldean heldu dira saharrak eta denak mintzo dira ordean? Bai, denak uh, elgarrekin bai. Noiz dira taide horiek, sumat jende uh, rezebitzen dituzu hemen? Biziko historiaetan proposetzen ditugu bost eta amar saio artean bi ordukoak bi eta sei personako sailoak dira. Amar dende arte, berdin gehiago izan ziste ere? Uh, bai, uh, ama bi arte izaitea. Mm bat hastean, obeto da segipen bat izaiteko kurtso guziak regitzea. Oda, nola pasatzen da tailer bat justoki? Aldi guziz gai bat aipatzen dugu kronologikoki. Adibidez, Otzaro tipia, eskola eta egunerokoa. Bai, uh, joko entzat nahi delarik itortzen alda. Lehen, saioetan, eskolako giroa da. Uh, bakoitzak ematen du paper bat bere izenarekin eta orkazen du bere burua. Galdekiten diet zuka edo tokanoka harritu behar dutanez eiekin. Gero segitzen dut. Noi sortu ziren, zer adinetan izan diren eskolan, zer zuten egin zakoan, zoroan. Ondoko saioetan galdekiten diet josta gailu bat edo argazkiak. Mm, Pampin bat, ganit bat, kanikak, eta bar. Nor heldu da, saioetara, tordean? Gehienetan eh, emazteak. Batzuetan herrian sortuak ziren oso interesgarria zen, Behin uh, eh, ukan dugu ondereño bat eta bere lehengo ikasterekin. Behorlegin, adibidez, eta izan diren elkarrizketak liburu batean eman dituzte. Hor, mementoan taile horiak egiten dituzue, main jokoak, jendea diten alda jostatzerat, geruan zer nahi zenukete egin? Baditu zue ideia batzura? zuela? Habe bai, uh, <laughs> Covid-a hain handiak uh, genituen eta orain handiak gehiago etxean egoiten da. Baina emeki emeki uh, eh, berri zeldu dira. Segitzen dugu eta hilerak proposatzen hain zineko historiak eh, kontatzeko eta joztatzeko. Baina anitzek errandi gute ez dutela zaharren artean egon nahi. Beraz, proposatzen ditugu bela honaldien arteko topaketak joan den urtetik. Denetzat onda, pedagogia eta esperantzia horrentzat, eta memoriaren lanketa eta harreman soziala zaharrentzat. Zaharretxe eta eskolen artean tailerak sortuko ditugu gai hauen inguruan. Aurten proposatzen dugu sustengua zaharren lagun zaileri. Proiektuaren diru ustatzeko sortu dugu ioko ostatu bat. Jostatzen alda eta kafe bat hartzen bye bye. bye. bai, bai. Mm. Ados, zurekin eh, harremanetan charseko, sartzeko, gehiago jakiteko, nola egin behar da? Gure te telefonoa, uch, sei, lau, lao, saspi Sorti, Uch, lao, Saspi bat. Eta nun uh, zirezte, zer da hemen elbidea? Kredi agrikolen ondoan uh, garazin. Eta sare sozialetan? Facebooken, euh, comédia komedia elkartean, et Instagram, uh, Instagramen Yokosuki. Da. Nola idazten duzu, Yokoshoki. Yota O, K, O, Isha, O, K, I. Yokoshoki. Ez dakit nuntik edo den, dioko eta... Ba, eta goxoki. <laughs> Ados, Stefani Mariatzia mil esker, komedia orkesturik, eta nahi bali madaxe eta sungeiago, eskida etortzea. Eh? Bai, mil Aspaldiko gazteak saioa hortan bururatzen zauku gaurko, horretaraziko dugu Marie-Christine Borda edizaina gurekin ginuela lehen parte batean, bere lana, sarrekin maiten duena ere e, eh, txezetxe ibiltzean aipatu dauku, eta Stefani Mariatxia e, eh, komedia, elkarteko kidea ginuen azkenik, garazi aldeeko sarrak biltzen dira, eta memoria lanketa bat eh, egiten dute, donibaneko lokalean berean ostegunetan lanetan baiti baitida. Eta main joko eta belaunaldien arteko trukaketak ere bultzatuz manera hortan. Gaur entzun ditugun bi zatiak bestaldea esan ezin taldearen kantuak inuen eta ezusara aurrok taldeak emanik aspaldiko gazteak saioa, Pirineo Atlantikoetako DEPARTAMENTUAK laguntzen duen emankizuna entzun duzue ondoko aldi arte, Siberko Botzatik, Leoni Agergarai eta Inesa Dökan ekin ezaren dugu ondoko saioa, besta arte.